Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի սպեղանի հաղորդաշարն է։ Հարգելի ռադիոընկերներ, այսօր խոսելու ենք մեր օրգանիզմի իմունային համակարգի ամենակարևոր բաղադրիչների՝ ավշային հանգույցների կամ ինչպես ընդունված է ասել, կեղձերի մասին որոնք մեր օրգանիզմը զտում են վնասակար նյութերից, բակտերիաներից եւ քաղցկեղային բջիջներից, օգնելով վարակների դեմ պայքարին։ Աֆշային հանգույցները նաև կարևոր նշանակություն են ստանում քաղցկեղների ախտորոշման, բուժման եւ կանխատեսման մեջ։ Աֆշային հանգույցներ կան մեր մարմնի բոլոր տեղամասերում, ներառյալ պարանոց, թևատակեր, աճուկ, աղիների շրջակայք, թոքերի միջև եւ այլն։ Ավշային հանգույցները հավաքում են ավշային հեղուկը մոտակա օրգաններից կամ հյուսվածքներից։ Ինչ են ավշային հանգույցները, որտեղ են տեղակայված, այս եւ այլ հարցերի պատասխանները լսենք բժիշկ Վարակաբան Արմեն Օհանյանից։ Ինչ է լիմֆատիկ հանգույցը ու ինչն է բերում դրա մեծացման ու ինչ անել ամենակարևոր հարցը անդադ տարբեր անձիկ դիմում են նման հարցով, որ մենք գնացինք սոնոգրաֆիա արեցինք կամ չարեցինք, բժիշկը ենթադրեց, ասաց, որ լիմֆադենոպաթիա է, լիմֆադենիտ է մեր մոտ, բայց հիմա ինչ անենք, չգիտենք։ Ինչ անալիզա պետք է անցնել դրա համար եւ նմանատիպ բազմաթիվ հարցեր։ Ուրեմն լիմֆացիկ հանգույցները դրանք մեր իմուն համակարգի, կարող ենք ասել, հա մասն են կազմում ունեն տարբեր տեղակայումներ, պրակտիկորեն ողջ օրգանիզմով մեկ գրեթե կամ եւ բարակը, երբ որ մուտք է գործում օրգանիզմ, առաջինը դրան պատասխանում է հենց լիմֆատիկ համակարգը, փորձելով ստեղծել այդ վարակի դեմ հակամարմիններ, պաշտպանություն։ Բայց միայն վարակը չի, որ անմիջական կապ ունի լիմֆատիկ հանգույցների հետ, լիմֆատիկ հանգույցների հետ մեծացման ամենահաճախ հանդիպող հաջորդ պատճառը բոլորդ կարծում եմ գիտեք հիմնականում առաջնահերթ դա հենց լիմֆատիկ հանգույցը սակայն հնարավոր է նաև այլ հիվանդությունների պատճառով կամ այլ տեղակայման ուռուցքների հետևանքով լիմֆատիկ համակարգը ախտահարվի։ Մենք ինչ պետքա անենք, ոնց կողմնորոշվենք, հա այսօր դες այդքան տեսական մասով չեմ ծանրաբեռնի, ինչա, ոնց է, ինչ պատճառս է, ինչ ոնց հասկանանք դա, ինչի կարիք ունի մեր քայլերը, հա, դուք որպես պացիենտ, ես որպես բժիշկ եւ մի քանի առանձնահատկություն կքննարկենք։ Կան մի քանի հանգամանքներ, որոնք որ միշտ պետքա հաշվի առնել, երբ որ գործ ունենք լիմֆատիկ հանգույցի գնահատման հետ։ Ամենակարևոր չափանիշներից մեկը բժիշկ վարակաբանը համարում է սոնոգրաֆիկ քննությունը։ Ամենաառաջի չափանիշներից մեկը եւ վստահելի եւ ինֆորմատիվության առումով սա իհարկե սոնոգրաֆի քննությունն է սկսենք սրանց որտեղ սա գրեթե բոլորը իրականացնում են եթե սոնոգրաֆիայի համար հասանելի վայրում է գտնվում լիմֆատիկ հանգույցը հիմնականում այսքան պարանոցային, համակարգնա աճուկային, անութափոսային եւ որովայնի խորոչում հնարավոր է տեսնենք մեծացած լիմֆացիկ հանգույցներ սոնոգրաֆիայի միջոցով։ Այս դեպքում մեզ սոնոգրաֆիան տալիս է մի շարք ինֆորմացիաներ, այսինքն սկսում է չափից, նախ հաստատում ենք այդ այն ինչ որ շոշափում ենք, այն ինչ որ տեսել ենք, սա իրոք լիմֆացիկ հանգույց է, թե այլ բան է։ Սրանից բացի որոշում ենք չափը, որը որ կարող է ինքն իրանով դեր խաղալ, այսինքն եթե օրինակ 5 սանտիմանուց է, հա, դա արդեն իսկ որոշակի զգուշացման ցուցիչ է մեր համար, որ հասկանանք, որ այստեղ պետք է ավելի արագ գործել, ավելի հստակ ախտորոշում դնել եւ Երորդը հենց բուն կառուցվածքը, այսինքն ինքն իր կառուցվածքը պահպանելով ուղակի մեծացել է, թե կառուցվածքը ձևախախտվել է։ Այսպես ասած, էխոգենություն տերմին է կա, որը որ ձեր պատասխաններում սոնոգրաֆիայի կհանդիպեք, հա, բարձր էխոգենությամբ, այսինքն այնտեղ կոպիտ ասած սոնոգրաֆիան տեսնում է հեղուկի քանակը ավելի շատ, որը որ բնորոշ է բորբոքմանն է։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով որոշում ենք մեր հաջորդ քայլերը, սա սոնոգրաֆիայից, թե ինչը պետք է հաշվի առնենք՝ չափը, տեղակայումը եւ կառուցվածքը պահպանված է թե չէ։ Եթե կառուցվածքը պահպանված է, չափը երկու սանտիմից մեծ չի եւ էխոգենությունը քիչ բարձրացած է կամ նորմայի սահմաններում այրանք կուտակումներ չեն մի քանի լիմֆացիկ հանգույցների այ այս դեպքում սոնոգրաֆիկ տեսակետից համարում ենք լիմֆատիկ հանգույցը հանգիստ այսինքն անհանգստացնող որևիցե բան չենք տեսնում ես կանհանգստացնի եթե կառուցված կլինի ձևը խախտված Եթե չափերը լինում են 2 սանտիմից մեծ ավելի ուշադրության արժանի են դառնում, հա, այսինքն հսկողությունը ավելի ինտենսիվ է լինում։ Անդրադառնալով կլինիկական տվյալներին, բժիշկ Օհանյանը կարևորում է։ Շատ կարևոր է նախ տևողությունը, որտեղ շատ ժամանակ լինում է մարդը մի տարի, երկու տարի ունի այդ լիմֆացիկ հանգույցի մեծացումը կամ ավելի երկար։ Սա իհարկե շատ ավելի անվտանգության մասին է խոսում, հա, որ այս պահին անհանգստացնող չի դա, որովհետև երբ որ սկսում է այն բոլորի կողմից վախենալու շարունակ process-ները, իրանք տենց տարիներով չեն ընթանում ու չեն մնում նույն քան ժամանակա մի ամիսա որ մեծացել է մի շաբաթա 10 օրա թե մի տարիա որ ունենք լիմֆազիկ հանգույցի մեծացում Շատ կարևոր է որպեսզի պացիենտը բժշկին տաս դույք տեղեկատվություն թե ինչ ժամկետների մասին է խոսքը Սա շատ կարևոր հանգամանք է Եվ դրա համար, երբ որ ինֆորմացիան տալիս եք բժշկին, պացիենտը, անպայման ցանկալի է որ նշեք սրա մասին, ասեք, ասենք, ասում եմ լիմֆացի լիմֆադենոպաթիա ունենք, ասենք, այս ինչ չափ է կամ այս ինչ տեղ։ Այ դրան զուգահեռ նաև նշեք, թե ինչքան ժամանակա որ այդ գանգատը առաջացել է, որ մտածել եք որ կա, այդ ազոտել եք կամ քանի տարի է որ նույն չափի է։ Հաջորդ գանգատները անամնեզը որ հա վերլուծում ենք վերհուշը պացիենտի։ վեր պատմությունը, այդ պահին ինքը ունի գանգատներ, թե չէ։ Հիմնական անհանգստացնող գանգատները ջերմության բարձր լինելն է, կայուն բարձր ջերմությունն է, ոչ թե մի 3 օր 4 օր եղավ, անցավ, հիմա մնացել է լիմֆատիկը, դա ոչինչ։ Եթե անհանգստացնող հրատապ միջամտությունների մասն ենք խոսում, այս դեպքում պետք է կայուն լինի ջերմության բարձրացում, արդ ունեն օրինակ քաշի կորուստ, առատ քրտնարտադրություն, այս գանգատները ընդհանուր թուլություն արտահայտված է, միգուցե այլ գանգատներ։ Նման գանգատների արկայությունը բավականին մեծ հավանականությամբ ասում է, որ անհանգստանալու կարիք չունենք։ Այսինքն, եթե չկան զուգահեռ ակտիվ գանգատներ, ուրեմն այդ լիմֆատիկ հանգույցը հրատապ միջամտության կարիք չի պահանջում։ Ինչի համար, տեսեք, ինքը կարա պրոբլեմատիկ լինի, բայց մենք կարանք ժամանակի ընթացքում դիտարկենք իրան, ուսումնասիրենք, հա, եւ հնարավորինս ավելի եւ ծախսացունավետության տեսակետից ավելի քիչ ծախսով կարող ենք պացիենտին հետազոտել եւ նաեւ ավելի արդյունավետ թիրախային ըստ ժամկետների հետազոտությունները մտածած անենք, որովհետեւ կարող է լինի խնդիր, բայց երբ որ խնդիրը դեռ ամբողջությամբ չի ձևավորվել, չի հասունացել, վերցնես լիմֆացիկ հանգույցը հեռացնես եւ չստանաս փոխած պատասխանը։ Դա էլ է կարևոր թե որ մասից ինչ ձևի հանգույց հեռացնենք, որպեսզի ստանանք մեզ անհրաժեշտ պատասխանը անհանգստանում են անընդհատ, որ բա բժիշկն ասես բան չանենք, սպասենք։ Այո, դա նորմալ մոտեցում է, պետք չի դրանց անհանգստանալ։ Եվ մեծ մաս դեպքերում, այն երբ որ կարդանք sense լիմֆազիկ հանգույցների մեծացման մասին բացում կարդում ենք, առաջինը որ գրած է ծանրակշիռ մեծամասնությունը ինքնալավացող, ինքնասահմանափակող հիվանդություններ են, մեծ մասը պայմանավորված են ինֆեկցիոն հիվանդություններով, եւ այդ ինֆեկցիոն հիվանդությունների մեծ մասն էլ բուժում չեն պահանջում, դա էլ ասենք, այսինքն այն հիմնական վիրուսային վարակները բուժում չեն պահանջում։ Եվ այսպեսով գնահատելով սոնոգրաֆիկ պատկերը, պացիենտի գանգատները, որոշակի այլն հետազոտություններ, հա կան հետազոտություններ ստանդարտ են, որ պիտի ար միավը, հեպատիտ B-ն, հեպատիտ C-ն, հա բրուցելոզի, սիֆիլիսի վերաբերյալ հետազոտություններ, սրանք պրակտիկորեն բոլորի մոտ կալան եւ թե կա զուգահեռ նաեւ ակտիվ գանգատ։ Եթե մենակ խոսում ենք 1.5-2 սանսի միջև թեկուզ մեծացած կառուցվածքը չփոխած լիմֆացիկ հանգույցին, որը տևական ժամանակ գանգատներ չի առաջացնում, ուղղակի ինքը կա, ինքը իրանով միայն հսկողությունը պահանջում, այսինքն ելի էս ամենը գնահատելով իշխորշում կարասի, չգիտեմ, 6 ամիս հետո մի հատ կրկնենք, մի տարի հետո, 2 տարի հետո, հետո սոնոգրաֆիկ քննությունը կրկնենք։ Ընդհանրը սա է հարցը։ Եթե կա անհանգստացնող, կարող են նենց պատկերել, մի անգամից սա պետքա գնա հերացման, որտեղ արդեն գիտենք, որ ուռուց կա նույնիսկ ուղղակի ենթատեսակները ախտորոշելու համար հա մի անգամից պետք է կարան լինեն դեպքեր, որ տենց էլ այդ բանին չհասկանաս։ Դրա համար կա հետևյալ մոտեցումը։ Երբ է անհրաժեշտ ընդունել հակաբիոտիկներ, լսենք բժշկին։ Սովորաբար միջև բիոպսիան, միջև հեռացումը լիմֆատիկ հանգույցի նշանակվում է անտիբիոտիկների կուրս։ Այս դեպքում ավանական է հնարավոր է որ անտիբիոտիկը անիմաստ նշանակ, բայց հաշվի առնելով որ մեծ մասը ինֆեկցիոն խնդիրներ են ամեն դեպքում լիմֆատիկ հանգույցների, անտիբիոտիկը նշանակումը համարվում է օգուտ վնաս տարբերակով, որ պետքա գնա անիմաստ վիրաբուժական միջամտության թե նշանակվի հակաբիոտիկ, նշանակվում է հակաբիոտիկը, որտեղ դրա պոտենցիալ վնասը շատ ավելի քիչ է եւ օգուտը ավելի շատ է։ Եվ եթե ակաբիոտիկի կուրսից հետո այսպես ասած ունենք դրական փոփոխություն կամ շարունակումը բացասական փոփոխությունները, այս դեպքում արդեն հնարվում է հաջորդ քայլը, որը որ ապշահանգույցի հերացումն է արդեն այդ տար այդ էլ է կարևոր նախապես որոշել թե ապշահանգույցի հերացումից հետո ինչ պիտի արվի որովհետև մենակ ուռուցքի վերաբերյալ հետազոտությունները շատ ժամանակ բավարար չեն Ինչպես արդեն նշեց վարակաբանը, ավշային հանգույցները բորբոքվում են կամ մեծանում տարբեր հիվանդագին վիճակների ժամանակ որոնք կարող են լինել հասարակօգորթային ինֆեկցիաներից միջև կյանքին սպառնացող քաղցկեղային վիճակներ։ Ավշային հանգույցների վիճակի գնահատումը շատ կարևոր է քաղցկեղի աստիճանը որոշելիս, որն օգնում է համապատասխան բուժում նշանակելուն եւ պրոգնոզի հաստատման համար։ Լիմֆադենոպաթիան ավշային հանգույցի չափերով մեծացումը կամ այտուցն է։ Բորբոքված ավշային հանգույցը կարող է լինել բնդացած կամ ընդհակառակը փափկած։ Եթե դուք ունեք որևէ վարակ կամ քաղցկեղ, ձեր ավշային հանգույցը կարող է այտուցվել ու մեծանալ։ Եթե դուք անհանգստացած եք ձեր հանգույցներով, զրուցեք այս մասին ձեր բժշկի հետ։ Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին Արցանց տիրույթում։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայան, հնչյունային ռեժիսոր Մարիա Ադամյան։ Առողջ եղեք։